بسم الله الرحمن الرحيم وقال محمد في رجلين مع أحدهما إناء يغترف به من البئر ووعد صاحبه أن يعطيه الإناء قال ينتظر, ينتظر وإن خرج الوقت لأن الظاهر هو الوفاء بالعهد فكان قادرا على استعمال الماء بالوعد وكان قادرا على استعمال الماء ظاهرا فيمنع المصير فيمنع المصير إلى التيمم وكذا إذا وعد الكاس العارية أن يعطيه الثوب إذا فرغ من صلاته لم تجهزه الصلاة عريانا لما قلنا وعلى هذا الأصل يخرج مسافر تيمم وفي رحله ماء لم يعلم به حتى صلى ثم علم به أجزاه في قول أبي حنيفة ومحمد ولا يلزمه الإعادة وقال أبو يوسف لم يجزه ويلزمه الإعادة وهو قول الشافعي وأجمعوا على أنه لو صلى في ثوب نجس ناسيا أو توضأ بماء نجس ناسيا لم تذكر ثم تذكر لا يجزئه وتلزمه الإعادة bizlar tayammum bobini o'qiyapmiz tayammumdan o'sha suvga qodir bo'lmaslik shart ekanligi ya'ni kishi suvga qodir bo'lmasa shu odam tayammum qilishi mumkin suvga qodir emasligi yo suv yo'qligidan yoki suv bo'lsa ham o'shani ishlatish imkoni yo'qligidan suvga qodir emas deb hisoblanadi shu haqdagi masalalar aytilyapti shulardan biri imom muhammad aytadilar rahimahulloh ikkita odam birida suv idish bor quduqdan suv tortib oladigan idishi bor. Ikkinchisida shunday idish yo'q. Ya'ni bu odam o'sha quduqdan suv olishga qodir emas. Ammo sherigida shunaqa bir chelak faqir borki, o'sha bilan e, quduqdan suv olishi mumkin va shu faqiri bor odam sherigiga men idishni berib turaman senga suv olib tahoratingni qilib olasan dedi va'da qildi shunda haligi chelagi yo'q odam nima qiladi menda suv olishga chelak yo'q demak men suvga qodir emasman tayammum qilib namoz o'qisam bo'laveradi deydimi shunga javob qilib aytyaptilarki unday qilmaydi balki vaqt chiqib ketayotgan bo'lsa ham kutadi vaqt chiqib ketgan bo'lsa ham o'sha qo'shnisi qachon bir faqrini berib turarkin deb kutadi chunki zohir narsa va'daga vafo qiladi sheriga va'da qildimi demak u chelagini beradi demak bu odam o'sha va'da sababli suvga qodirga aylanib qoldi suv ishlatishga haligi sherigim berib turadi deb demak bu odamda shu suvni ishlatishga qudrat bor va'da sababli e, ko'rinishda suvni ishlatishlikka qodirga aylanib qoldi demak tayammum qilishi mumkin emas demak bu odam o'sha sheriga agar va'da qilib qo'yib bermasa namoz o'qimasdan suv istab, o'sha chelayini kutib turaveradi, namoz vaqti chiqib ketguncha ham. Qachon o'sha chelakni olib, keyin suv bilan tahorat qilib namoz o'qiydi. Shunga o'xshagan. Bir kiyimi bor odam, kiyimi yo'q odamga kiyimimni berib turaman namoz o'qib olib deb va'da qildi. Masalan, bir odamni kiyimi e, uchib ketibdi bir shamoldami, yalang'och qolibdi bir yerda masalan. namoz o'qish kerak, yalang'och namoz o'qish mumkin emas edi. E, Sherigi bor ekanki, uni e, kiyimini berib turishlikni va'da qilyapti u namoz o'qib olgandan keyin. Bu odam ham demak namoz o'qimay turadi, haligi namoz o'qib bo'lib bunga e, kiyimini bersa, kiyim kiyib namoz o'qiydi. Ya'ni bu juda kam sodir bo'ladigan masalalar, lekin bo'lishi mumkin ishlar. Demak bu odam ham o'sha namoz qazo bo'lib ketsa ham yalang'och namoz o'qishga haqqi yo'q. Lekin agar shu bir odamda shunaqa holat sodir bo'lib, kiyimsiz qolib namoz vaqti kelsa, hech narsa yo'q bo'lsa ustida kiyadigan. Bu odam nima qiladi desa, bu odam namoz o'qiydi yalang'och holda. Faqat o'tirgan holda imo bilan o'qiydi, ruku sajda qilmasdan ishora bilan o'qiydi. Ammo sherigida kiyim bo'lsa, u va'da o'sha sherigi kiyimini berguncha namoz o'qimay turish kerak, vaqt chiqib ketayotgan bo'lsa ham. Shu qoidaga binoan e, bir musofir e, safarga chiqib tayammum qildi. Yana bir yangi masala. Egarida, ya'ni e, yukini orasida suv bor edi-yu, u suv borligini bilmas edi. Esdan chiqib qoldimi? Suv borligini bilmay tayammum qilib, suvim yo'q deb o'ylab tayammum bilan namoz o'qidi. Keyin qarasa yukida suv ham bor edi ekan, tahorat qilsa bo'lgandek. Mana shu odam o'qigan namozi namoz bo'ladimi yo qayta o'qiydimi? Abu Hanifa bilan Muhammadni gaplarida o'sha o'qigan namozi namoz. Namozni qaytarish lozim emas. Abu Yusuf bo'lsa, u namozi namoz emas, demak endi suv bilan tahorat qilib qaytarish kerak boshqa o'qish kerak bu namozni mana shu gapni shofiiy ham aytganlar e, demak bu yerda abu hanifa bilan muhammad bir taraf bo'lib namoz o'qigan namozi namoz dedi esida yo'q e, o'zida suv bo'lgani borligi esida yo'q tayammum qilib o'qigan musofirni namozi namoz bu abu yusuf bilan imom shofiy bo'lsalar bular yo'q keyin suv borligini ko'rdim o'sha suv bilan tahorat qilib avvalgi namozni qayta o'qiydi avvalgi o'qigan namoz namoz emas deyishdi boshqa bir masala ulamolarning ittifoqi borki <coughs> agar bir odam unutgan holida najas tekkan kiyim bilan namoz o'qisa kiyimi toza emas edi namoz o'qidi kiyimi tozamasligi esida yo'q. yoki bir suvga bir najas tushib qolganida, o'sha suvga najas tushgani esida yo'q, shu suvda tahorat qilib namoz o'qisa. Keyin eslab qolsa, "E, bu kiyim tozamas edi yo bu suvga najas tekkan edi" deb. Avval o'qigan namozi nima bo'ladi desa, u namozi namoz bo'lmaydi, balki o'sha namozni demak yangi toza kiyim yoki toza suv bilan tahoratini yangilab boshqa o'qishi kerak bo'ladi. Bunga hamma ulamolar ittifoq qilgan ekanlar. Yuqorida Abu Yusuf <clears throat> suv borligini, o'zida suv borligini bilmay o'qib olsa, musofir odam. Keyin bilib qolsa, avvalgi o'qigan namozi namoz emas, qayta o'qiydi deb aytdilar, dalillarini keltiryaptilar. Li Abu Yusuf wajhan. Ahaduhuma annahu nasiya ma la ينسى عادة لأن الماء من أعز الأشياء في السفر لكونه سببا لصيانة نفسه عنه فكان القلب متعلقا به فالتحق النسيان فيه بالعدم والثاني أن الرحل موضع الماء عادة غالبا لحاجة المسافر إليه فكان الطلب واجبا فإذا تيمم قبل الطلب لا يجزئه كما في العمران ولهما أن العجز عن استعمال الماء قد تحقق بسبب الجهالة والنسيان فيجوز التيمم كما لو حصل العجز بسبب البعد أو المرض أو عدم الدلو والرشاه وقوله نسي ما لا ينسى عادة ليس كذلك لأن النسيان جبلة في البشر خصوصا إذا مر به أمر يشغله عما وراءه والسفر محل المشقات ومكان المخاوف فنسيان الأشياء فيه غير نادر وأما قوله الرحل معدن الماء ومكانه فليس كذلك فإن الغالب في الماء الموضوع في الرحل هو النفاذ لقلته فلا يكون بقاؤه غالبا فيتحقق العجز ظاهرا بخلاف العمران لأنه لا يخلو عن الماء غالبا Abu Yusuf ikki sababni ko'rsatyaptilar. Aytadilarki, e, u o'zida yukida suv bo'lib turib, suvni unutib qo'yishi mumkin emas. Odatda unutilmaydigan suvni unutibdi ekan bu. Mumkin emas, chunki suv safarda eng qiymatbaho narsa bo'ladi. u suv esdan chiqib qolmaydi safarda odam olib yurgan suvi uni halokatdan saqlashlik uchun o'zini bir sabab bo'ladigan narsa demak qalb o'sha suvga osilib turadi suvni eslab turadi demak bu suv borligi esida yo'q degan gap u unutib qolish degan gap yo'qqa e, qo'shilib ketadi yo'qdek gap ya'ni hech qachon unutib qolmaydi birinchidan deyaptilar ikkinchidan o'sha yuk e, yuk solingan joy mashinada bo'lsa yukxonasi yo xurjun e, bo'lsin egar qoshiga osib olingan shunaqa yuk odatda safarga chiqqan odam o'sha yukxonasida suv olib boradi suvni o'rni bo'ladi o'sha yukxona chunki musofir shunga muhtoj demak musofir tayammum qilishdan avval suvim bormi lekin yukxonada yo xurjunda deb istaydi istashligi vojib istamasdan turib tayammum qilib namoz o'qursa, namozi namoz bo'lmaydi. Xuddi e, obod joy shaharlardagi kabi. Masalan, shaharda bir odam yuribdi, suv yo'q, namoz o'qish kerak, tahorat qilish kerak. E, shu odam meni o'zimda suv yo'q deb tayammum qilib namoz o'qiversa bo'lmaydi, balki e, birovlarnikini chaqirib bo'lsin yo yana ko'chayma-ko'cha aylanib suv quvurlaridan yo bir arg'idan suv topishi mumkin. Chunki u yer shahar, obod joy. o'shalarni istamanglar, o'zimda suv yo'q deb turib namoz o'qib yuboraversa, u namoz namoz bo'lmaydi. Shunga o'xshagan musofir ham yukida suv bo'lib turib, suv mesman chiqib qopti desa, u namoz namoz bo'lmaydi. O'qigan namoz balki u qaytib o'qishligi vojib bo'ladi dedilar Abu Yusuf. Abu Hanifa bilan Muhammad bo'lsa, esidan chiqib qoldi-ku. Esidan chiqqandan keyin yo'q qatori hisoblanadi. Demak, suv yo'q, tayammum qilib o'qigan namoz namoz dedilar. Dalillari suvni ishlatishlikdan ojizlik aniq bo'ldi. Ojiz ekan bu odam. Chunki suv borligini bilmadi o'zida, yukxonasida, yukini ichida unutib qo'ydi suv borligini. Demak, uni bilmagan narsangizni, esingizdagi narsani qanday ishlatasiz? Suv yo'q ekan bu odamda. Demak, tayammum qilish joiz. xuddi haligi suv uzoq bo'lsa tayammum qilish joiz bo'lgandek yoki kasal bo'lsa bir odam tahorat o'rniga tayammum qilish joiz bo'lganidek yoki e, quduqning ustida turibdi-yu, oladigan paqiri yo'q yo quduqni ustida turibdi qo'lida paqir ham bor pastda suv turibdi lekin shunga uzatib oladigan arqon yo'q mana shu odamlar ojiz bo'lganidek esidan chiqarib qo'ygan odam ham suvni ishlatishga ojiz va u tayammum qilishi mumkin imom abu yusuf e, odatda unutilmaydi safarda suv esdan chiqib qolmaydi degan gaplari to'g'ri emas chunki esdan chiqarish degan gap basharni insonni yaralishida bor yaralishdan balki otamiz odam alayhissalomdan allohni buyrug'ini esdan chiqarib qo'yishlik bor edi shu sababdan jazolandilar inson tabiatida yaralishida bor unutishlik xususan masalan safarda ketayotib e, boshqa narsalarni esdan chiqarib qo'yadigan ishlar uni mashg'ul qilishi mumkin safarda har xil holatga duch keladi odam safar mashaqqatlar o'rni xavflar makonidir ya'ni qo'rquvlar bo'ladi, safarda har xil holat bo'ladi, insonni fikri bir joyda turmaydi. Demak, bunaqa vaqtlarda safarda esdan chiqarib qo'yish narsalarda bu kam sodir bo'ladigan ish emas, ko'pincha esdan chiqib qoladi. Uydagidaqa o'zida bo'lmaydi-da inson safarda. Demak, esdan chiqarib qo'yish mumkin emas degan gap to'g'ri emas. Esdan chiqarib qo'yish mumkin o'sha suv borligini. yana Abu Yusufni o'sha yukxonasi odatda suvni o'rni bo'ladi suvni joyi bo'ladi odatda demak o'shani istash kerak degan gapi ham to'g'ri emas chunki odatda yuklar orasiga qo'yib qo'yilgan suv safarda oz suv olinadi shuning uchun odatda tugagan bo'ladi ozligi uchun demak e, uni suvni borligi g'olib emas yo'qligi g'olibdir ko'pincha suv tugab qolgan bo'ladi demak bu odam e, shunday zohirda o'zida ko'rinib turgan narsa ojiz ekan suv ishlatishdan. O'sha suv borligini unutib qo'yishi mumkin ekan. Shaharda unaqa emas. Shaharda yuribsiz, suvingiz bo'lmasa, e, tayammum qilishingiz mumkin emas dedik, chunki shahar odatda ko'pincha suvdan xoli bo'lmaydi. Shahar shaharda obod joylar. Demak, u suv bilan ko'kargan. Demak, suv bor qayerdadir. Ana shuning uchun unda shaharda suv bo'lmasa, tahoratingiz bo'lmasa, tayammum qilib namoz o'qish mumkin emas, balki suv istab, suv topib, tahorat bilan namoz o'qish kerak bo'ladi. ولو صلى عريانا أو مع ثوب نجس وفي رحله ثوب طاهر لم يعلم به ثم علم قال بعض مشايخنا يلزمه الإعادة بالإجماع وذكر الكرخي أنه على الاختلاف وهو الأصح ولو كان عليه كفارة اليمين وله رقبة قد نسيها وصام قيل إنه على الاختلاف والصحيح أنه لا يجوز بالإجماع لأن المعتبر ثمة ملك الرقبة ألا ترى أنه لو عرض عليه رقبة كان له ألا يقبل ويكفر بالصوم وبالنسيان لا ينعدم الملك وها هنا المعتبر هو القدرة على على الاستعمال وبالنسيان زالت القدرة ألا ترى أنه لو عرض عليه الماء لا يجزيه التيمم ولأن النسيان في هذا الباب في غاية الندرة فكان ملحقا بالعدم يعني yangi bir masala. Bir odam namozni yalang'och o'qisa, kiyimim yo'q deb o'ylabmi? yoki bir najas tekkan kiyim bilan namoz o'qsa. uni yukida yukxonasida toza kiyimi bo'lsa. Ammo yukxonasida toza kiyimi borligini haligi odam bilmasdan najas kiyim bilan namoz o'qidi yoki najas kiyim bilan o'qimayman deb yechib olib yalang'och o'qidi. O'zida yukida bor edi u mashinasida. Toza kiyim. Uni bilmas edi. Keyin bilib qoldi, namoz o'qib bo'lgandan keyin qarasa toza kiyim bor edi ekan. Ana shu odam avvalgi e, najas kiyimi bilan o'qigan yoki yalang'och o'qigan namozi namoz bo'ladimi? Ulamolarimizdan biri aytadiki, e, namoz bo'lmaydi. Bil ittifoq hamma ulamolar o'sha namozda demak toza kiyimni kiyib qayta o'qishligi vojib bo'ladi. Avvalgi o'qigan namoz namoz emas deyishadi Karxiy degan olim bo'lsa, yo bu to'g'rida ham ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Ba'zilar bo'laveradi, chunki bilmadi o'sha yerda namoz o'qishlikni, e, o'sha yerda toza kiyimi borligini. Shuning uchun ham u najas kiyim bilan yoki kiyimsiz namoz o'qidi. bilmagandan keyin uni namoz namoz bo'ladi. Xuddi haligi suv borligini bilmay tayammum qilsa namoz boladi ku degan gaplar bor deydilar. Shunaqa ixtilof borligi to'g'ri deyaptilar. Bu kishi ixtilof bor ekan. Ammo ki bir misol keltirib. Bir odamning ustida qasam kafforati bo'lsa, qasam kafforati ma'lumki, bir odam qasam ichib, qasamini buzadigan bo'lsa, bir qulni ozod qilish kerak. Agar qul ozod qilishga qodir bo'lmasa 60 kun roza tutish kerak. 60 kun roza tutishga qodir bo'lmasa 10 ta miskinni to'ydirish kerak. Shu bilan e, qasamini e, kafforatini to'lagan bo'ladi. Ana shu holatda bir odamga demak qasamini kafforatini to'lashligi kerak bo'ldi-yu. U odamni quli bor ozod qiladigan. lekin o'zi quli borligini unutib qo'yib men kafarat to'layman deb ro'za tutdi qasam kafaratiga. birinchisi qul ozod qilish edi uni qilmay ro'za tutdi mana shunda ham ulamolar ixtilof qilgan ekan ya'ni shu ro'za kaforatga o'tadimi yoki birinchi bo'lgan o'sha qo'lida quli bor edi ekan o'sha qulni ozod qilish kerakmi kaforatga degan ixtilof bor ekan ulamolar orasida ya'ni biri bo'ladi biri bo'lmaydi deyapti sahih gap shuki to'g'ri gap shuki bil ittifoq bo'lmaydi bu. Ya'ni quli bo'lib turib, uni ozod qilib kafarat to'lashni o'rniga, ya'ni kafarat degani qasamni e, buzganini, gunohini ko'mvaradigan, ya'ni kishini o'sha gunohdan ozod qiladigan ishni kafarat deydi. Ana shu e, kafarat to'laydigan odam quli bo'lsa qulni ozod qilmay, o'rniga roza tutsa joiz emas. Kafarat to'lagan bo'lmaydi. U qulni ozod qilish kerak. Mana bu yerda endi e, yuqoridagi masalamizga nima bog'liqligi bor desa, bu yerda kiyimi bor yo'qligi esida yo'q yoki haligi suvda oladigan bo'lsak, yukxonasida suv borligi esida yo'q, tayammum qilib namoz o'qisa mumkin deb aytdik-ku. Abu Hanifa bilan Muhammad aytdilar. Mana bu yerda quli borligi esida yo'q, roza tutsa, u kaforatga o'tmaydi, deyapmiz. Nimaga? Chunki bu yerdagi e'tibor qilinadigan narsa o'sha qulga egalik. Bu odam quldor ekan, quli bor ekan. Bu egalik unutib qo'yish bilan yo'qolib qoladigan narsa emas. Bir narsaga ega bo'lsangiz, siz esingizdan chiqib qolsa, birovniki bo'lib qolmaydi, u narsa yana sizniki bo'lib turaveradi. Ko'rmaysizmi, agar o'sha quli bor odamga, quli yo'q odamga bir odam quli yo'q bo'lsa, qasamini kaforatiga roza tutmoqchi bo'lsa, bir odam aytdiki mana senga men bir qul beraman sen ozod qilib kaforatingni to'la desa bu o'zini quli emas birov bermoqchi birov ko'ndalang qildi ana shu holatda haligi inson qabul qilmasligi mumkin yo'q men o'zim qodir emasman men qodir bo'lgan narsa ro'za tutish deb ro'za tutishligi mumkin ya'ni bu qulni o'zi mulkida bo'lmagandan keyin, qulda egasi bo'lmagandan keyin bu odamni bo'ynida kafforat roza tutishligida. Men uni olib qulni birovni hadiyasini olib turib keyin ozod qilishga burchli emasman. Bu vazifam yo'q, balki men o'zimni bo'ynimdagi burchimni rozamni tutaman dedi. Bu mumkin. Qabul qilmasligi mumkin. Buni nima uchun aytilayotgan? Masalan, siz suv yo'q, tahorat qilay desangiz, Ammo bir odam sizga mana suv tahorat qilib oling desa, qabul qilmasligingiz mumkin emas-da. Darhol suvni olib tahorat qilasiz. Ammo birov qul deb beraman desa, yo'q, qulingiz kerak emas, meni bo'ynimda roza bor, roza tutaman deysiz mumkin. Farq bor ekan. Endi qulingiz borligini unutib qo'yishligingiz bilan unutish bilan haligi e, egalik yo'q bo'lmaydi. Qulda egasi bo'lib turaverasiz. Esidan chiqib qolsa ham qulsiz ekan. Ana u tahoratda bo'lsa, haligi suv haqidagi gap. Unda ishlatishlikka qodir bo'lish haqida gap ketyapti. Unutib qo'ysangiz, e, demak qodirlik ham yo'g'ilyapti-da. Quliz qulligini, quliz borligini unutib qo'ysangiz, quliz qulmasga aylanib qolmaydi. Sizni quliz bo'yicha turadi. Birovni qo'liga o'tib ketmaydi. Ammo suvingiz borligini unutib qo'ysangiz, demak shu vaqtida unutgan holingizda o'sha suvni ishlatishga qodir emasligingiz ko'rinib turibdi-da. Demak siz tayammum qilishingiz mumkin. shuni aytyaptilarki, e, masalan, o'sha suv yo'q odamga hozir biz aytgan misolda aytyaptilar. Biz avvalroq aytib o'tdik misolni, ya'ni suv, mana suv tahorat qiling deb suv bersa, men o'zimni suvim yo'q. Sizni suvingiz bilan tahorat qilmasdan men tayammum qilaveraman desa bo'lmaydi. U suvni olib tayammum qiladi. Ammo mana bu holatda quli esidan chiqib qolishligi bu juda ham kam bo'ladigan narsa. O'zini quli bo'lsa-da, quli esidan chiqib qolib roza tutsa kaforatiga. Shuning uchun kam bo'ladigan narsani yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi desak bo'ladi. Demak, bu odam kaforatiga qulni ozod qiladi. 60 kun roza tutgani bekor bo'ladi. Kaforatga o'tmaydi bu. Chunki bu undan kattaroq kaforat berishga qodir edi. ولو وضع غيره في رحله ماء وهو لا يعلم به فتيمم وصلى ثم علم لا رواية لهذا أيضا وقال بعض مشايخنا إن لفظ الرواية في الجامع الصغير يدل على أنه يجوز بالإجماع فإنه قال في الرجل يكون في رحله ماء فينسى والنسيان يستدعي تقدم العلم ثم مع ذلك جعل عذرا عندهما فبقي موضع لا علم فيه أصلا ينبغي أن يجعل عذرا عند الكل ولفظ الرواية في كتاب الصلاة يدل على أنه على الاختلاف فإنه قال مسافر تيمم ومعه ماء في رحله وهو لا يعلم به وهذا يتناول حالة النسيان وغيره وغيرها ولو ظن أن ماءه قد فني فتيمم وصلى ثم تبين له أنه قد بقي لا يجزئه بالإجماع لأن العلم لا يبطل بالظن فكان الطلب واجبا بخلاف النسيان لأنه من أضداد العلم Yana o'sha mavzu davom etyapti. Bir odam safarda ketyapti. Yukida suv qo'ymagan o'zi. Ammo boshqa bir odam uni yukxonasiga suv solib qo'ygan ekan. Haligi mashinaning egasi yo tuyani otning egasi yukxonasida suv borligini endi bilmaydi, chunki o'zi qo'ymagan suvdi. Demak, suvim yo'q deb tayammum qilib namoz o'qidi. Keyin bildi. ki yukxonasida suv bor ekan falonchi qo'yib qo'ygan ekan u bu haqda e, bir rivoyat yo'q ya'ni bo'ladi bo'lmaydi degan gap yo'q deyaptilar ya'ni bu degani bo'ladi degan gap unda o'sha odamni tahorati tahorat chunki u suvni o'zi qo'ymagan demak bu odam tayammum qilishi kerak tayammum bilan namoz o'qidi e, ulamolardan biri shu rivoyat degan so'zni jomi sag'ir kitobidagi rivoyat labzi shunga dalolat qiladiki bil ittifoq mumkin ekan mana shu holatda, ya'ni birov qo'ygan suv bilan u bilmaydi, demak tayammum qilib namoz o'qiradi. Chunki jami sag'ida shunday gap bor ekan, aytgan ekanlar, bir odam yukxonasida suv bor, u suv borligini esdan chiqarib qo'ydi. Esdan chiqarib qo'ysa, esdan chiqarish degani nima degani? Avval esida bor edi, keyin esdan chiqardi. Ya'ni avval bilardi, keyin bilmay qoldi deganimi? shunda ham biz o'shani uzr deb esdan chiqarib qo'ygandan keyin tayammum qilib o'qigan namoz namoz desak, endi bir odamni yukiga boshqa bir yuk suv solib qo'ysa, uni umuman bilmaydi-ku. Avval o'zi suv solib qo'yib esdan chiqarib qo'ysa ham mumkin desak, birov solib qo'ygan suvni hech ham bilmaydi. Umuman aslo ilmi yo'q to'g'risida. Suvim bor deb o'ylamaydi ham. Demak, albatta hamma ulamolar bu to'g'rida uzr qilib odam, ya'ni bu suvni bu odam solmagan, demak yukxonasida suv borligini bilmaydi, demak bu odam tayammum qilib o'qigan namozi namoz bo'laveradi deyishligi kerak deydilar. Endi kitobi salatda rivoyat lafzi shunga dalolat qilar ekanki, e, ixtilofga dalolat qilar ekan. Jami sag'irda rivoyat degan so'z ishlatilar ekan, bu aniq e, hamma shunga ittifoq qilgan deganini bildirsa, Boshqa bir kitobda rivoyat deganda ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Biri bir rivoyat qildi, ikkinchisi boshqa degan ma'noni bildirar ekan. Mana kitob salatda shunday gap bor ekan. Bir musofir tayammum qildi. Musofir edi. Yukida suv bor edi. O'sha suv borligini o'zi bilmasdi. Mana shu narsa unutib qolib bilmay qolgan bo'lishi mumkin. yo suvni birov solib qo'yganligi uchun bilmay qolgan bo'lishi mumkin. Ana shunday holatda suv borligini bilmasligidan yana bitta surati suv borligini bilardi-yu, suvim tugagan deb o'ylashligi mumkin. Ha, u suvni ishlatib oluvdim deb o'yladingiz. Ana shunday o'ylab, suvim tugagan deb tahoratga suv istamasdan boshqa suv yo'q, tayammum qilib namoz o'qidi. Keyin ma'lum bo'ldiki, suv tugamagan ekan hali bor ekan shunda nima bo'ladi demak suvni e, borligini unutib turib suv yo'q deb o'ylagan holatda tayammum qilsa namoz bo'ladi. Ha? endi suv borligi esingizda boru suvim tugaga ishlatib oldim dedingiz bu gumon bu sizda shu gumon bilan tayammum qilib namoz o'qisangiz namoz bo'lmaydi bunga hamma ulamolar ittifoq qiladi ya'ni keyin tahorat bilan boshqa o'qiysiz Chunki <clears throat> siz suv borligini bilerdiniz. Suv tugaganligi to'g'risida gumon qilardingiz. Hech qachon bilim bilan gumon teng emas. Gumon bilan siz bilgan narsangiz yo'qib qolmaydi. Qarashingiz kerak. Rostdan ham tugavdimikin deb ko'rishingiz kerak. Demak, siz vacip vojib bo'ladi o'sha izi bir qarab qo'yasiz. Unutganda unaqa emas. Unutganingizda umuman yo'q u narsa siz uchun. Shuning uchun ham unutganingizdagi namaz, namoz namoz bo'ldi. Chunki unutish bu ilmni teskarisi, bilishlikni teskarisi. Ammo bilim bilan gumon bo'lsa, gumon bilimdan ancha pastki, gumon sababli tugagandir degan gumoningiz bilan ko'p qo'ygan suvingizni qaramasdan tayammum qilish joiz emas. Qarab, suv bo'lsa tahorat qilasiz. Bo'lmasa aniq bo'ladi, suv tugabdi demak, tayammum qilasiz. ولو كان على رأسه أو ظهره ماء أو كان معلقا في عنقه فنسيه فتيمم ثم تذكر لا يجزئه بالإجماع لأن النسيان في مثل هذه الحالة نادر ولو كان الماء معلقا على الأكناف فلا يخلو إما إن كان راكبا أو سائقا فإن كان راكبا فإن كان الماء في مؤخر الرحل فهو على الاختلاف وإن كان في مقدم الرحل لا يجوز بالإجماع لأن النسيان نادر وإن كان سائقا Fel cevabu alel aks. Ve hu ennehu inkâne fi mu'harir rahli la yacuzu bil icma li ennehu yarahu ve yubsiruh fe kânen nisyanu nadiran ve inkâne e, fi muqdamir rahli fe hu alel ihtilaf. Yana shu unutish bor suvdi yo'q deb o'ylash haqida o'nlagan masalani aytyaptilar. Alloh rahmat qilsin. va shu masalalar qaysidir biri bir odam boshida bo'lishi mumkin ishlar. Lekin shu masalani javobi haqida hech kim o'ylamaydi. Alloh rahmat qilsin bu musannifni. Bizga har ehtimollarga javob aytibdilar. Yana shunday ehtimollardan biri. Bir odam boshida yuk ko'tarib ketyapti. Endi yukxonada emas. Shunda yoki yelkasida yelkangizda yuk bor, o'shanda suv bor. Yo bo'yniga osilgan bir narsa o'sha nimasini xurjunini bo'yniga osib olibdi-da. O'shanda ham suv bordi ichida. Mana shu odam o'sha suv borligini unutib qo'ysa, hali yukxonadagi unutib qo'ysa bo'laveradi degan gap bo'ladi. Bana ku holatda boshingizda ketsa, yelkangizda yo ya bo'yningiz osilgan holda ketsa, unutib qo'yib, tayammum qilib suv yo'q deb. keyin namozni o'qib, keyin eslab qolsangiz, men boshimda suv bor edi, olib kelyotgandim" deb. Nima bo'ladi? Unutib qo'yganingiz bilan namoz bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bu endi hali yukxonadan farqi bor, chunki o'zingiz gavdangizni ko'tarib ketyapsiz uni yelkangizda. Uni unutishingiz mumkin emas narsada. Ulamolar hammasi bo'lmaydi bunda. Tahorat olish kerak, o'qigan namozni qayta o'qish kerak. Chunki bunaqa holatda cüde juda kam, juda bo'lmaydigan narsa. endi bir xurjunda osib qo'yilgan bo'lsa suv. Demak, e, o'sha xurjun siz otingizda hurcun vardı, xurjun borda, shuni bitta de suv bor bir qismida suv bor deylik. Endi o'sha xurjun osilgan otni siz minib ketayotgan bo'lishingiz mumkin tuyani yo haydab ketayotgan bo'lishingiz mumkin. Ikkovi masalaga ham javob aytmoqchilar. Agar minib ketayotgan bo'lsangiz va suv egarni qoshida, egarni oldida bo'lsa xurjun, siz oldingizda ketyapti-da bu suv. Demak, bunda o'sha suvni borligini esdan chiqarib, tayammum bilan namoz o'qisangiz, ulamolar ba'zilari yelkasida ko'tarib ketmayotgandi demak namoz namoz desa ba'zilari e, oldidagi xurjunda oyog'i tegib turuvdi unga qanday unutib qo'yadi unutish bo'lmaydi tayammumi durust emas namozi ham mumkin emas va qayta tahorat olib shu bilan o'qisin deydi hozir xato aytdik orqasida bo'lsa avvalgisi bu men almashtirib qo'yaman ixtilofli masala bu yerda orqasida bo'lsa ya'ni sizni xurjuniz egarni orqasida sizga ko'rinmayaptida shunchalik orqada turibdi mana bunda ixtilof bor ya'ni ba'zilar o'sha orqada bo'lgani uchun esdan chiqishi mumkin va tayammum qilishi mumkin deydi ba'zilar yo'q o'zi minib ketayotgan otda turibdi-ku shu egarda o'zi o'tiribdi shu xurjun ham turibdi shu yerda mumkin emas tayammum qilish deydi ammo egarni oldida qoshida bo'lsa haligi xurjun. Oyog'ingiz tegib turadigan yerda. Bunda bil ittifoq u suv yo'q deb tayammum qilish mumkin emas, chunki u yerda suvsiz oyog'ingizga tegib ketayotgan yeri. Esimdan chiqib qolibdi, tayammum qildim deyish mumkin emas. Tayammum qilib namoz o'qisangiz, demak, o'sha suv bilan yangi tahorat qilishligingiz kerak bo'ladi. Bu hamma ulamolar aytadi. Chunki bunday holatda unutish juda kam. Endi ikkinchi masala siz o'sha tuyani minib haydab ketyapsiz, orqasidan haydab ketyapsiz. Bunda javob teskarisidir. Ya'ni haligi osib qo'ygan xurjuniz egarda orqa tarafida bo'lsa, siz ko'zingizda turibdi-da u, orqada yuribsiz-da o'zingiz, orqada ketyapsiz. Unda mumkin emas tayammum qilishingiz, chunki oldingizda shu suv ko'rinib ketayotgan bo'ladi shunda. Ko'rib turgan bo'lasiz. Buni unutish juda kam mumkin emas. Ammo egarni oldida bo'lsa u, demak ko'zingizdan uzoqroq. Bunda ulamolar uni ko'rmasdan unutishi mumkin, tayammumi durust deganlar bor. Yo'q, oldidagi tuyada turibdi bu suv. Orqada emas-ku. Demak, bu odam tahorat qilishi vojib deganlar bor. Mana shunday qilib suv bo'lib turib ham yo'q deb o'ylashlik haqidagi masalalar aytildi. Al-mahbus fil Misr fi makanin tahir yatayammamu va yusalli. ثم يعيد إذا خرج وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يصلي وهو قول زفر وروي عن أبي يوسف أنه لا يعيد الصلاة وجه رواية أبي يوسف أنه عجز عن استعمال الماء حقيقة بسبب الحبس فأشبه العجز بسبب المرض ونحوه فصار الماء معدوما معنا في حقه فصار مخاطبا بالصلاة بالتيمم فالقدرة بعد ذلك لا تبطل الصلاة المؤداة كما في سائر المواضع وكما في المحبوس في السفر وجه رواية الحسن أنه ليس بعادم للماء حقيقة وحكما أما الحقيقة فظاهرة وأما الحكم فلأن الحبس إن كان بحق فهو قادر على إزالته بإيصال الحق إلى المستحق وإن كان بغير حق فالظلم لا يدوم في دار الإسلام بل يرفع فلا يتحقق العجز فلا يكون التراب طهورا في حقه وجه ظاهر الرواية أن العجز للحال قد تحقق إلا أنه يحتمل الارتفاع فإنه قادر على رفعه إذا كان بحق وإن كان بغير حق فكذلك لأن الظلم يدفع يدفع وله ولاية الدفع بالرفع إلى من له الولاية فأمر فأمر بالصلاة احتياطا لتوجه الأمر بالصلاة بالتيمم لأن احتمال الجواز ثابت لاحتمال أن هذا القدر من العجز يكفي لتوجيه الأمر بالصلاة بالتيمم وأمر بالقضاء في الثاني لأن احتمال عدم الجواز ثابت لاحتمال أن المعتبر حقيقة القدرة دون العجز الحالي فيؤمر بالقضاء عملا بالشبهين وأخذ وأخذا بالثقة والاحتياط وصار كالمقيد أنه يصلي قائدا ثم يعيد إذا أطلق كذا هذا بخلاف المحبوس في السفر لأن ثم تحقق العزم من كل وجه لأنه انضاف إلى المعنى الحقيقي السفر والغالب في السفر عدم الماء juda bir g'alati masala lekin hozirda bu kam sodir bo'ladigan ish emas shuning uchun bu masalani aniq bilib olish kerak. Qamalib qolgan mahbus shaharda qamalgan bo'lsa boshqacha hukm bo'lar ekan, safarda qamalgan bo'lsa boshqacha hukm bo'lar ekan. Ya'ni o'zini shaharida qamalib yotibdi, yo u falon yerga olib ketilgan. Shaharda qamalgan mahbus toza joy bo'lsa qamalgan joyi, yo o'sha Э, qamoqxonasi shu odam qamoqda bo'lgandan keyin ya'ni buni buyog'ida suvi bo'lmasa tahorat qilish imkoni bo'lmasa e, qamab qo'yganlar suv so'rasa bermaydigan bo'lsa nima qiladi tayammum qilib namoz o'qiydida qamoqdan chiqqandan keyin shu namozlarni qaytadan o'qiydi hasan abu hanifadan rivoyat qilgan gaplari bo'yicha o'sha shaharda qamalib qolgan mahbus suv topib tahorat qilib namoz o'qish imkoni bo'lmaydi. Mahbus bu u odam namoz o'qimay turadi der ekan. Zufar ham shu gapni aytgan ekan. Ikki xil gap bo'ldi. Birinchisi namoz o'qiydi-yu, keyin bo'shab chiqqandan keyin qayta o'qiydi o'sha namozlarni. Ikkinchisi Abu Hanifaning gaplari. Namoz o'qimay turadi. U mahbus namoz o'qimay turishga uzri bor shuni deyaptilar. Endi 3-chi gap Abu Yusufdan o'sha odam tayammum bilan o'qigan namozni namozga o'tadi, keyin chiqqandan keyin qaytib o'qimaydi. Bu kishi endi butunlay namoz o'qsa bo'laveradi deyaptilar. Tayammum bilan mahbusga. Abu Yusuf bu gaplarning sababi shuki, bu odam qamoqdaligi sababli haqiqatan suvni ishlatishga qodir emas. Chunki bu mahbus. Demak, e, xuddi kasal odam o'xshagan, shunga o'xshagan tayammum qilishi mumkin bo'lgan odamlardek tayammum qilaveradi. Va namozini ular ham kasal odam tayammum qilib namoz o'qisa, tuzalgandan keyin boshqa oqimasdi ku Bu ham o'sha namoz emas. Demak, uni haqqida suv yo'q yo'qdaqa mahbus bo'lganligi uchun u suvni ishlatishga qodir bo'lmaydi. Demak, uni suv yo'q ekan tayammum qilaveradi va namozini namoz. Tayammum bilan namoz o'qishlikka buyuriladi endi bu. endi keyin ozod bo'lgandan keyin suvga qodir bo'lib qolishligi avval ado bo'lgan namozni buzvar botil qilmaydi. Avvalgi namozi namoz bo'lib qolaveradi. Boshqa o'rinlarda yoki kasal bo'lib tayammum qilsangiz, keyin tuzalganda boshqa o'qimaysiz-ku, shunga o'xshaydi. yoki safardagi safarda bo'lsa mahbus. Safarda qamalib qolgan bo'lsa, o'sha vaqtda u odam nima qiladi? Tayammum qiladi, namoz o'qiydi va shu namozni namoz keyin qaytib o'qimaydi. ammo shaharda mahbus bo'lsa u namoz o'qiydi keyin boshqa o'qiydi shahar bilan demak safarnikini farqi bor ekan bu abu yusufni gaplari dalillari bo'ldi abu hanifadan hasan rivoyat qilgan gap ya'ni namoz o'qimay turadi bu mahbus degan gap buni sababi juda qiziq sabab aytyaptilar juda haqlik sabab u mahbus shaharda turibdi. Shaharda suv to'la bo'ladi odatda. shaharda suv bo'ladi deyapmiz-ku. Demak, bu haqiqatda ham, hukman ham u odam suvi yo'q deb bo'lmaydi. Hali mahbus suv bor joyda turibdi, mahbus bo'lsa ham. Haqiqatda suv borligi ko'rinib turgan narsa u shahar bu suv bo'ladi. Hukmda ham suv bor deganimiz nimaga suv bor deymiz? U mahbus bo'lsa, u suvni ishlata olmasa, qanday uni suv bor deyapmiz biz? Desa, chunki mahbuslik agar haq mahbuslik bo'lsa, ya'ni haqiqatan bu odam masalan birovni bir narsasini yeb qo'yib, keyin qozi tarafidan qamalgan bo'lsa, demak bu odam shu mahbuslikdan qutulib ketishlik haqqi bor. Nima bilan? Kimi narsasini yeb qo'ysa, o'sha narsani unga qaytarib bersa qutiladi. Demak, suv bilan tahorat qiladigan ozodlikka chiqib olishi mumkin bu yerda u. Endi agar nohaq qamalib turgan bo'lsa, nohaq qamalishlik islom diyorida doim bo'lmaydi. Nohaqdan bir bilmasdan qamab qo'ysa musulmonni musulmon. Nohaqligini bilgan soatda chiqarib yuboradi. Demak, ana chiqaman, mana chiqaman deb turibdi, namoz o'qimay turadi, toki chiqib tahorat bilan namoz o'qiydi. Nohaq ham yillar yotaveradigan joy emas ekanda, musulmon joy. Nohaq qamalsa chiqib ketadi darrov deyaptilar. Ya'ni nima qiladi? shu zulm ko'tariladi. Men nohaqman deb hujjatini aytadi, uzr so'rab chiqarib olishadi, tahorat bilan namoz o'qiradi tashqariga chiqib. Endi suvga qodir bo'lib qoldi bu odam. Demak, bu odamni suvga qodir emas degan gap to'g'ri emas. Demak, bu odamni haqida tuproq toza qiluvchi emas. Ya'ni bu odam tuproqni tayammum qilib namoz o'qisa bo'lmaydi. Chunki suvga qodirda. Suvga qodir bo'lgandan keyin tuproqqa tayammum qilsa tahorat bo'lmaydi. Demak, tahorat bo'lmagandan keyin namoz ham o'qiy olmaydi. Namoz o'qimasin degan gapni mazmuni tahoratsiz namoz o'qish mumkin emas deydi. Bu odam suvga qodir emas desak, shaharda turibdi, suv bor joyda. E, demak, suvga qodir Demak, suvga qodir bo'lsa, u tayammum qilishiga joiz emas. Demak, uni namozi betahorat namoz bo'lib qoladi. Shuning uchun o'qimay tursin deganlar ekan. endi üçüncü e, rivayet bor edi ya'ni balki birinchisi nima edi u namoz o'qiversin keyin qaytib o'qiydi tahorat bilan devdi mahbuslikdan qutulgandan keyin bu gapni sababi ki, hozir mahbus ekan acizliyimiz buni endi suv ishlatishga haqqi yo'q Lekin shu mahbuslik ko'tarilib ketish ehtimoli bor. Ya'ni hozir ozod bo'lish ehtimoli bor. Chunki bu odam e, o'sha mahbuslikdan qutulib chiqib ketishlikka qodirdir. Agar haq bilan bo'lsa, ya'ni haq bilan bo'ladi, haq bilan bu odam haqiqatan aybdor bo'lib qamalgan bo'lsa, zimmasida nima bo'lsa o'shani to'lab chiqib ketadi va suvga qodir bo'lib qolishi mumkin. Hozir ojiz lekin. agar nohaq qamalib turgan bo'lsa ham shundaqa deydilar bu kishi ham. Chunki zulmni daf qilish mumkin. Zulm daf qilinadi. Ya'ni bu qamalgan mahbus e, shu e, zulmni daf qilishga ega. Nima qilish bilan daf qiladi? O'sha e, qoziga e, kimi qo'lida xo'jayinlik, egalik bo'lsa, kim uni qamab turgan bo'lsa, ana o'shanga e, ko'tarib chiqadi masalani. Menga zulm bo'lyapti. Bu meni bo'ynimdagi ish emas deb keyin isbotlab beradigan bo'lsa, u musulmon odam darhol bundan uzr so'rab chiqarib oladi. Demak, bu yana suvga qodir bo'lib qolishi mumkin. Mana shunaqa vaqtida hozir qodir emasligi hisobi bilan ehtiyotdan tayammum qilib namoz o'qursin deyiladi. Chunki bunga o'sha tayammum bilan namoz o'qish degan buyruq bunga yuzlanadi. Alloh taolo tayammum qilinglar, suv topolmasanglar dedi-ku, suv topolmaydi qodir emas shu odam. Hozir E, chunki bu yerda shu odamga mana shu holatda namoz o'qish tayammum bilan o'qish joizligini ehtimoli bor chunki e, shunchalik ojizlik suvga qodir bo'lmaslik tayammum bilan namoz o'qish buyurilishi bunga yuzlanishiga kifoya qiladi ya'ni bu odam tayammum bilan namoz o'qishiga buyuriladi holatda shu holatda Xo'p, tayammum bilan namoz o'qib bo'ldi. Shaharda turib, mahbusligi uchun. Ozod bo'lgandan keyin endi unga ikkinchi holatda qazosini o'qib olgin deyiladi. Qazosini o'qib olgin degandan yana bir narsa chiqyapti. Musulmon joyida musulmon odam uzoq oylar, yillar qamalib turmaydi. Balki tez deyla hal bo'ladi masalasi. Chunki yillar davomida o'qimay namoz o'qib turib, yana u namozni qayta o'qi deyishlik malol kelishi mumkin. Bu ozgina 5-10 ta namozingni qayta o'qib olgin degan ma'nodagi gap chiqyapti shu yerda. Avval o'qimay o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, uni qazosini o'qiysiz. Avval bir marta o'qigan bo'lsangiz, keyin yana o'qi desa, bu haraj bu endi. Bu ya'ni qiyinchilik bor bu yerda. Shuning uchun bu yerda keyin qazosini o'qiydi degandan shu narsa ma'lum bo'lyaptiki, bu qamoq unaqa bekardan cho'zilib bir odam yotavermaydi yerda ularda. darhol buni masalasi hal bo'ladi. Haqmi, nohaqligi. Chunki tayammum bilan namoz o'qish joiz emaslik ehtimoli ham turibdi-da, ozod bo'lib qolsa tahorat bilan o'qish kerak edi-da. Shuni ehtimoli borki, e'tibor qilinadigan narsa haqiqiy qudrat. Hozirgi ojiz bo'lib turibdi mahbusligi uchun lekin asli bu qodir odam ya'ni ozod bo'lishiga qodir bo'lib qoladigan chunki shaharda turib suv istaydigan joy emas bu yer suv bor bu yerda demak bu odam haqiqatdan qodir degan hisob bilan keyin qazosini o'qishga buyurildi avval hozir ojiz deb turib ta'min bilan o'qishga buyurildi keyin sen ham o'shanda ozod bo'lib ketishing mumkin edi qodirliging ham bor edi suvga shuning uchun endi qazosini o'qib olgan, shubhali bo'lib qolmasin o'sha tayammum bilan o'qigan namozing deyildi ikkovi bir biriga o'xshagan tarafni ya'ni ojizligini ham qodirligini ham e, barobar ikkoviga ham amal qilib tayammum bilan ham o'qing, keyin tahorat bilan ham o'qiysan deyildi va aniq bo'lsin ehtiyot chorasi qo'llansin yana e, bir gumonli namoz o'qib qolmasin deyildi-da. bu odam xuddi shunga o'xshaydi bir odam bog'lab qo'yildi bog'lab o'tkizib bog'lab qo'yildi o'zi turib o'qishga qodir Ammo bog'langan bo'lganligi uchun tura olmasa nima qiladi? O'tirgan yerida namoz o'qiydi. Keyin bo'shagandan keyin shu namozini boshqa o'qiydi. Mana hozir qodir emasman deb o'qimay o'tirmaydi. Hozir ishlaydim deb o'qimay o'tirmaydi. Peshin asrda uyga borib o'qib olyapman demaydi masalan. Bog'lab qo'ygan bo'lsa arqon bilan o'sha o'tirgan yerda o'qiydi. Bo'shatilgandan keyin keyin yana qaytib o'qiydi. chunki u endi to'la tika turishlik farzlarini ham ado qilishi mumkin o'sha farzlar bilan o'qiydi gumon bo'lib qolmasligi qalbida haligi namozim nima bo'ldi ekan demasligi uchun mana u ham shunga o'xshagan ya'ni qamoqda turganda tayammum bilan o'qiydi bo'shagandan keyin shuni qayta o'qiydi gumon bo'lib qolmasin ammo safardagi mahbus bo'lsa mahbus shunaqa joydaki u yer sahro suv bo'lmasligi mumkin joy. Shu yerda qamalib qolgan bo'lsa, tayammum qilib namoz o'qiydi, shu namozi namoz. Chunki bu yerda hamma tarafdan ham bu odam suvdan ojiz. haligi nimaga mahbuslik bilan suvdan to'silib qolishiga qo'shimcha yana musofirligi ham turibdi-da. Safarda ko'pincha suv yo'q bo'ladi-ku. Demak, musofir odam qamalib qolsa, musofir yurtida musofir joyda. Bu odam demak e, o'sha yerda tayammum bilan namozni o'qiveradi va shu namozni namoz keyin qaytib o'qimaydi. Ana shu namozxon musulmonlar e, qamoqlardagi namozlari shubhali bo'lib qolmasin deb hozirgilar uzoqlarga qamoqqa olib ketishadi. Shu keyin yana qaytib o'qishib yurmasin deb. Demak, hozirgi qamoqdagilar yurtidan qayoqlarda qamoqda yotishar ekan, safar muddati darajada masofa olislikda bo'lsa, bu odamlarni tayammum bilan o'qigan namoz va chiqqandan keyin qaytib o'qimaydi. O'sha namozi kifoya bo'ladi. Va ammal mahbusu fi makanin najis la yajidu ma'an va la turaban nadifan fa innahu la yusalli 'inda bi Hanifa. Va qala Abu Yusuf yusalli bil ima thumma yu'idu ila kharaj wa huwa qawlu ash-Shafi'i wa qawlu Muhammad Mustarib. وذكر في عامة الروايات أنه مع أبي حنيفة وفي نوادر أبي سليمان مع أبي يوسف وجه قول أبي يوسف أنه إن عجز عن حقيقة الأباء فلم يعجز عن التشبه فيؤمر بالتشبه كما في باب الصوم وقال بعض مشايخنا إنما يصلي بالإيماء على مذهبه إذا كان المكان رطبا أما إذا كان يابسا فإنه يصلي بركوب وسجود والصحيح عنده أنه يومئ بكيف ما كان لأنه لو سجد لصار مستعملا للنجاسة ولأبي حنيفة أن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة فإن الله تعالى جعل أهل مناجاته الطاهرة لا المحدث والتشبه إنما يصح من الأهل ألا ترى أن الحائض لا يلزمها التشبه في باب الصوم والصلاة لانعدام الأهلية بخلاف المسألة المتقدمة لأن هناك حصلت الطهارة من وجه فكان أهلا من وجه فيؤدي الصلاة ثم يقضيها احتياطا خب <coughs> Endi bir odam qamoqda yotibdi-yu. Yotgan joyi najas. Hamma yerida shu najosat bor. Qamoqxonada. Suv ham topolmayapti. O'sha najosatni yuvadigan, tahorat qiladigan, tayammum qilgani toza turpoq ham topolmayapti. Mana shu odam nima qiladi? Abu Hanifani nazarlarida namoz o'qimay turadi. Abu Yusuf imo bilan namoz o'qiydi dedilar. Chunki o'tirib o'qsa najasda o'tirgan bo'ladi. Imo bilan o'qiydi, sajda qila olmaydi haligi joyga. Ammo qamoqdan chiqqandan keyin o'sha imo bilan o'qigan namozini qayta o'qiydi. Shofiy ham shu gapni aytdilar. Muhammadning gaplari beqaror ekan, ya'ni e, namozni o'sha yerda o'qiydi, o'qimaydi deb ikki xil gapdan birida turganlari aniq emas ekan. Qaysi birini aytganlari aniq emas ekan. omma rivoyatda ya'ni Muhammad Abu Hanifa bilan birga, ya'ni namoz o'qimay turadi degan gap ko'proq ekan. Abu Sulaymonni Navodir kitobida Muhammad Abu Yusuf bilan birga degan gap ham bor ekan, ya'ni imom bilan namoz o'qib, keyin qayta o'qiydi degan gap bor ekan. Abu Yusuf shunaqa dedilar, sababi gaplarini shuki, bu odam namozni ado qilish haqiqatidan ojizdir. Chunki najas yerda turibdi. Ammo namoz o'qiganlarga o'zini o'xshatishlikka ojiz emas. Bir namoz o'qigandek ko'rsatishi kerak o'zini. Garchi u namozni o'tmasa ham. Namoz vaqti o'tib ketgan o'tib ketyapsa bu gap juda bir ta'sirlik, ta'sir oladigan odamlarga, beta'sirlarga ta'sir qilmaydi-ku. Juda ta'sirli gapki, bir musulmonman degan odam azonni eshitadi. hamma namozga kirib ketayotganini ko'radi va bemalol ovqatini yeb, savdosini qilib yo qanaqa bir nima ish qilayotgan bo'lmasin, qilib o'tiraversa, bu qanday mumkin bu narsa? Qila olmaydi shuni. yoki boshqa bo'ladigan masala. Bir odam kasal, oshqozoni chatoq. Har soatda bir narsa yeb ichib turish kerak. Shariatimiz buni ro'zadan ozod qiladi. Tuzalganingda tutasan deydi. Shundaymi? Lekin shu ro'zadan ozod bo'lgan odam, musulmon odam, musulmonlar orasida yashar ekan, hamma ro'za tutib tursa nima qiladi shu odam? Kitoblarda buyurilganki, shu odam ovqat yemay tursin. Birovdan yashirib yesin, o'sha kasal unga shariat ruxsat berdi, lekin haligi ro'zadorlarga azor bo'ladi. Keyin u ro'zadorlar bir musulmonman deb yuribdi, ovqat yeyapti Ramazonda, men ko'rdim deb unga tuhmat qilishadi, uni kasalligini hamma so'rab bilmaydi-ku. Demak, bu roza bo'lmasa ham rozadorga o'zini o'xshatishga qodir ekan, o'zini rozadek ko'rsatib tursin, rozadorlarga bir azor bermasin. Xuddi shunga o'xshagan haqiqiy namoz o'qishga qodir bo'lmasa ham namoz nima qilsin bu odam? E, namoz o'qiyotgan suratini qilsin ishora bilan, imo bilan. va bu namazı namoz bo'lmaydi. Imo bilan o'qiydi, vaqtni o'sha namozni vaqtida. Keyin qutulgandan keyin o'sha namozini o'rnidan turib, pokiza joyida, pokiza kiyim bilan boshqa o'qiydi. Ha, Imom Abu Yusuf shunaqa debdilar. Demak, o'sha bemalol ro'za kuni oshxonada kupa kunuz ovqat yeydiganlar, hamma namoz o'qiyotgan bo'lsa, bemalol ko'chada yurganlar, o'ylab ko'rishlari kerak. Bu ishlar qanchalar xunuk ekanligini. Va qola ba'd mashayixina. Yana ulamolarimizdan biri aytdiki, Abu Yusuf imo bilan o'qiydi deyaptilar. Imo bilan o'qishligi nimaga desa, qachon desa, o'sha o'tirgan joyi, o'tiradigan joyi, sajdaga bosh qo'yadigan joyi nam bo'lsa. Shu najas bunga yuqib qolmasligi uchun sajda qilmasdan imo bilan o'qiydi. Ammo o'sha joy quruq bo'lsa-chi, unda bu odam ruku va sajda qilib o'qiradi. Quruq, qurib qolgan joyga sajda qilsa bo'laveradi. deb ulamolardan biri aytdi. Demak, e, bu bir ulamoni gapi bo'lsa, Abu Yusufning nazdida e, qanday bo'lmasin imom bilan o'qiradi degan do'kishi. nam joydami quruq joydami baribir kecha najas bo'lganini ko'rib turganda o'sha yer unga sajda qilmaydi chunki u odam sajda qilsa najosatni ishlatgan bo'lib qoladi najosatga tegadi abu hanifani dalillar. abu hanifa nima dedilar? namoz o'qimay turadi dedilar. ha kiyimi ham joyi ham suvi ham yo'q hamma yo'q najosat tuproq ham tayammum qilgani toza tuproq yo'q. Mana shu holatda namoz o'qimay turadi dedilar. Dalillari namozni ado qilishga siz qachon ahl bo'lasiz, ega bo'lasiz? Buni sharti tahoratli bo'lishingiz kerak. Tahorat qilgandan keyin namozni o'qishingiz mumkin. Chunki Alloh taolo o'ziga munojot qilishlikka tahoratli odamni ahl deb aytdi. Ya'ni tahorat qilinglar, namoz o'qimoqchi bo'lsanglar, tahorat qilib, ne namoz o'qinglar, keyin namoz o'qinglar dedi. taharatsiz namoz o'qishlik namoz emas, balki gunoh bu betahorat namoz o'qish. U Allohning oldiga betahorat kirishlik bu. Albatta tahorat bilan kirish kerak. Ha bu yerda hech narsa yo'q u. Tahoratga suv ham yo'q, tayammumga quruq yer ham yo'q. Demak, bu odam tahorati yo'q-ku. Endi qanday namoz o'qiydi? Namoz o'qimay turadi, deyaptilar-da. Mana namoz o'qimay turishga ham ruxsat bor ekan agar atrofingiz hamma yoq najosat bo'lsa o'zingiz ham shunaqa bo'lsangiz namoz o'qimay turavering degan ekanda bu tozaman degan davoingiz bor ekan toza yerda yuribsiz ekan namoz o'qingda mana bu ham ibrat oladigan narsa ekan kim namoz o'qimasligi mumkin shariatda kiyimi najosat turgani najosat yotgani najosat hamma yo'q najosat bo'lsa o'sha namoz o'qimasin o'shanga roziman men shunaqaman deganlar o'qimasin men tozaman deganlar o'qisin. Tozalanib tahorat bilan o'qisin. Endi Abu Hanifa Abu Yusuf bir gaplariga qarshi gap aytmoqchilar. Ya'ni Abu Yusuf aytuvdilarki, namoz namozga o'tmasa ham imom bilan ham o'sha namoz vaqtida bir namoz o'qib qo'ysin ishora bilan deb aytuvdilar u. Abu Hanifa bu gap to'g'ri emas bu yerda deyaptilar. Ustoz aytayaptilarki, birov o'zini birovga o'xshatishligi uchun o'shanga bu odam ahl bo'lishligi kerak. Ya'ni masalan hayz ko'rgan xotin roza tutganga o'xshatib turishi o'zini yo namoz vaqtida namozida egilib turishligi mumkin emas. Nimaga? Chunki u namozga ahil emas. Haligi odam ham, haligi mahbus ham tahoratli joyi yo'q, hech narsa, hamma najosat. Demak, bu namozga ahil bo'lmagandan keyin o'zini namozxonga o'xshatishga haqqi yo'q endi. chunki ahl bo'lgan odam bir tarafdan toza bo'lsa demak bir tarafdan namozga ahl deb turib e, namozni ado qilib keyin ehtiyotdan qazo qilsa haligi e, suv yo'g'u qamoqxonada turibdi hali chiqib ketish ehtimoli bor suv yo'g'ligi tarafidan bu odam e, nima deyilsa agar tayammum qildi namoz o'qidi keyin qayta o'qib oldi deyilsa bir tarafdan ahl bo'lsa namoz o'qishga ozgina joy bo'lsa endi hech qanaqa joy bo'lmasa kiyimda ham joyda ham bu vaqt bu odam qana qilib o'zini namoz o'qiganga o'xshatadi demak unaqa namoz o'qishga loyiq bo'lmagan inson ya'ni badani tarafidan kiyimi tarafidan namoz o'qigan joyi tarafidan bu odam namoz o'qish suratini ko'rsatsa namozga haqorat degan ekanda bu uni ko'rsatmasin u balki namoz o'qimay Allohdan so'rasin tezroq meni chiqargin va namozimni o'qiy deb va o'rtada demak namoz vaqtlari o'tib ketsa chiqib qazosini o'qiydi bu masalalarni yaxshi tushunib amal qilish hammamizga nasib etsin